طيب، بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثالثة ما يسوغ الاجتهاد فيه قاعده سبب أنشك اجتهاد درون جائزة يعني در چه امور ومسائل اجتهاد ميات الاجتهاد هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة اجتهاد عملیت عمل استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلیشان در شریعت از چی شد؟ ادله تفصیلی خب اصولیون میان چیکار میکنند؟ یه سری قواعدی رو بنیانگذاری میکنن مجتهدین هم بر اساس اون قواعد میان بعدش چیکار میکنن؟ اجتهاد میکنن بله. پس این تعریفی که ابتدا از اجتهاد ارائه میدهد عملیات استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلیشان در شریعت و هو مشروع و مطلوب فی كل عصر و زمان و اجتهاد مشروع هست و مطلوب هست این هم شرعی است و هم مطلوب هست در هر عصر و هر زمانی وقد يكون فرضا عينيا إذا تعين مجتهد للنظر في حادثة بأن لم يوجد غيره وقاهي فرض عین می اجتهاد زماني كمجتهد مجتهد شد زماني كمشخص شد چه زمان مجتهد مشخص میشه تعیین میشه زمانی که مجتهد دیگه یافت نشه پس وگاهی موقع فرض عین هست زمانی که تعیین شد مجتهد برای نظر در حادثه ای در مسئله ای به ای که مجتهد دیگر یا نشد خب اگر مجتهد از یاد باشن دیگه تعیین نمیشه که این مجتهد باید سوالات رو جواب بده أو فرضا كفائيا إذا تعدد المجتهدون يا فرض كفائي است اجتهاد زمانی مجتهدون متعدد باش فإذا قام به أحدهم سقط الإثم والطلب عن الباقين وإن تركه الجميع أثموا جميعا آره تمام فرض كفائي حكم دارا میگه زمانی که یکی از اون مجتهدها کار اجتهاد و انجام داد گناه و طلب از باقی مانده مجتهدین ساقط میشه و اگرچه همه مجتهدین اومدن اجتهاد و ترک کردن همه گناهکار میشن همه چی میشن؟ گناهکار میشن و قد وضع الاصولیون قاعدة في مجال الاجتهاد وهي اصولی ها قاعده ای رو در مجال اجتهاد وضع اند و اون قاعده این است لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص اجتهاد جایز نیست جایی که نص هست جایی که نص میاد حکم چیزی رو مشخص میکند اونجا دیگه جای اجتهاد نیست ای النص القطعی دلاله اما چه نصی؟ نصی که دلالتش قطعی باشه وگرنه در نسی که زنی و دلالت باشه اونجا نیاز هست که مراد کدوم یکیه وگرنه اونجا که نس زنی و دلالت باشه در دلالت کردن بر اون معنیش قطعی نباشه اونجا نیاز هست که مجتهد بیاد معنای مراد رو چکار کند؟ تعیین کنه بله و هذا يرشدنا الى ان الواقعه التي دل شرعها على حكمها دلالة قطعية لا مجال للاجتهاد فيها و این ما رو راهنمایی به این میکند که واقعی که شرع بر حکم آن دلالت قطعی بکند و این ما رو راهنمایی میکند به این چیز که واقعی که شرع بر حکم آن دلالت قطعی داشته باشد در آن مجال اجتهاد وجود ندارد مثل نطق به شهادتین مانند نطق به شهادتین و وجوب الصلاوات الخمس اینکه که انسان شهادتونو بگه واجب بودن نمازهای پنجگانه دیگه کسی نمیتونه بیاد اجتهاد کنه آیا این نمازها فرضن یا نیست اینجا اجتهاد ورودی ندارد و وجوب الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وتحريم جرائم الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل وعقوباتها المقدرة لها شرعا پس مانند و واجب بودن های پنجگانه روزه زکات حج حرام بودن جرائم همچون زنا دزدی نوشیدن شراب قتل و عقوباتی که تعیین شده اند برای این جنایات جرائم در شرع شرع براشون تعیین کرده است و کل التقدیرات في فی الزکات و غیرها والكفارات المقدره مثل كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة اليمين وتمام اون مقدرات شرعی اونایی که مشخص شدن شرعا در زکات و جز زکات و کفاره های تعیین شده مانند كفاره قتل خطا كفاره زهار كفاره سوغن فكل هذه الأحكام دلت النصوص عليها صراحة لا تحتمل أي معنى, معنى آخر سواها تمام اینا نصوص صراحة بر, بر این احکام دلالت میکند و احتمال معنای دیگری دنیا وجود ندارد فهي مفسرة واضحة بصيغتها في القرآن وببيان السنة النبوية فلا تحتاج لاجتهاد فيها ولا مساغ للاجتهاد فيها فيما ورد بشانها تمام إنها تفسير شدن واضحا با در قرآن يا بابيان كردن سنة سنت أنهارا آنها نيازي پس اه، نیازی نیست به اجتهاد در این امور و جایز نیست اجتهاد در آنچه که در این رابطه وارد شده است و اجتهادی نیست در مسائلی که در این رابطه چه شده است بله حکمی که در این رابطه وارد شده است اما الواقعه التي ورد بشأن حكمها نص ظني الثبوت والدلالة أو ظني أحدهما والوقائع التي لم يرد فيها نص ولا إجماع فهي مجال للإجتهاد اما واقعی که در رابطه با حکم آن نسی زنی و ثبوت یا زنی و دلالت وارد شده است آه؟ نسی که زنی و ثبوت و زنی و دلالت است وارد شده است یا اینکه فقط زنی و ثبوت است یا این که فقط زنی و دلالت است احد و هما این هما به زنی و ثبوت و دلالت برمیگرده اما واقعی که در شعن آن در رابطه با حکم آن نسی زنی و ثبوت و دلالت یا زنی و ثبوت یا زنی و دلالت فقط وارد شده است و وقایی که در رابطه با آنها نس وارد نشده است و اجماعی وجود ندارد این چیزها هستن که مجالی هستن برای چی؟ اجتهاد پس این مسائل و واقعیان که درشون مجال هست برای اجتهاد فإذا كان النص ظني الثبوت كان مجال الاجتهاد كان مجال الاجتهاد فيه البحث في سنده وطريق وصوله إلينا كان مجال الاجتهاد فيه البحث في سنده وطريق وصوله إلينا زمانی که میگه نس زنی و ثبوت باشه زمانی که نس چه باشه زنی و ثبوت باشه اینجا چرا مجال اجتهاده؟ مجال اجتهاده درش بحث کردن در مورد سندش در مورد چیه؟ چون زنی و ثبوته مثل قرآن قطعی و ثبوت نیست یا متواتر پس مجال اجتهاد هست درش بحث کردن در سندش و طریقه رسیدنش به ماه و درجه رواتی من العدالت و زب و درجه راویانش از عدالت و ضبط حفظ وفي كل ذلك يختلف تقدير المجتهدين للدليل فمنهم من يأخذ به لطمئنانه إلى ثبوته ومنهم من يرفض الأخذ به لعدم لعدم اطمئنانه إلى روايته و در این رابطه تقدیر مجتهدین به دلیل فرق دارد بعضی ها این نوع دلیل رو میگیرند اطمینانی به ثابت بودنش دارند به ثبوتش دارند و بعضی های دیگر این نوع دلیل رو میبینی که ردش میکنند به خاطر که اطمینانی به روایتش ندارند پس چرا در نصوص زنی و ثبوت مجالیست برای اجتهاد همین علتی که بیانش کرد همین علتی که أما وإذا كان النص ظني إذا كان النص ظني الدلالة زماني كالناس ظني الدلالات باشد زماني كالناس شو باشه كان مجال للاجتهاد فيه البحث في معرفة المعنى المراد من النص وقوة دلالته على المعنى مجال اجتهاد درش بحث کردن در شناخت معنایی است که مراد هست از اون نص و قوت دلالت اون نص بر معنا مجال اجتهاد از این زاویه هست که اون معنای مراد از اون نص چه هست قوت دلالتش بر معنا در چه سطحی است فربما یکون النص عاما او مطلقا او امرا او نهیا چه بسا که نص عام هست یا مطلق هست یا امر هست یا نهی هست و ربما يرشد الدلیل إلى المعنى بطريق العبارة أو الإشارة أو غيرهما وتبسى دليل ارشاد بمعنى مكند أس از عبارات يا إشارات يا غير غیر از عبارت وقد يكون النص ظاهر المعنى او مؤولا وقاه الناس معناش ظاهر هست يا تعويد وقد يبقى العام على عمومه او يخصص ببعض مدلوله مدلوله وقاهي عام بر عام بودنش باقی میماند و گاهی موقع خاص میشه بر بعضی از مدلولش بر بعضی از اون افرادی که زیر نظر چه هستن عام هستند المطلق یدری على اطلاقه او یقید امر مطلق هم بر مطلق بودنش جاری میشه یا مقید میشود والامر اما للوجوب او لغیره كالندب والاباحه امر هم یا برای وجوب هست یا برای معانی دیگری چون مستحب بودن و مباح بودن و نهی اما للتحریم او للکراهتی نه هم یا دلالت بر تحریم میکنند یا برای کراهت یستعین المجتهد بالقواعد اللغوية أو بمقاصد الشريعة لترجیح رأي على غیره مجتهد هم کمک میگیرد از قواعد اللغوي يا مقاصد الشرعي براي ترجیح رای بر رأی دیگر پس زمانی که نص و و دلالت باشد مجال وجود دارد درش برای اجتهاد و همچنین زمانی که زنی و ثبوت بود اون موقع مجال در سندش پیش میاد و در طریقه وصولش به ما و این موقع هم زمانی که زنی و دلالت هست که چه معانی دارد که مراد این معنا بگرد وإذا كانت الواقعة لا نص فيها ولا إجماع فمجال الاجتهاد فيها هو البحث عن حكمها بأدلة عقلية كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والاستحسان ونحوها وزماني كواقع که در رابطه باون وجود نداشته باشد وإجماعي فس مجال اجتهاد در اون واقع از کدوم زاویه است بحث کردن در رابطه با حکم آن با ادله عقلی نص وجود نداره اجماع وجود نداره حالا با اون ادله ای که اون ادله ابزارن ولی با چی ما از اونها رو کار میگیریم ازشون با عقل از این زاویه گفته گفته است ادله عقلی پس مجال اجتهاد درشون بحث کردن در رابطه با حکم آن واقعه با ادله عقلی مانند قیاس استحسان مصلحت مرسله عرف استحساب و نحو این چیز و امثال اینا ومنها مبدأ دفع الحرج وبه يتبين أن مجال الاجتهاد أمران وأز جمله المسائل مبدأ دفع حرج من قاعده دفع حرج مبنای دفع حرج هست و بوسيله همين مبدأ مشخص مشكل و به وسیله همین مشخص میشه که مجال اجتهاد با این توضیحی که میگه تا اینجا دادیم مشخص میشد که مجال اجتهاد دو مسئله هستند و به یتبین ان مجال الاجتهادی امران و با این توضیح که داده شد مشخص می که مجال اجتهاد دو مسئله هستند ما لا نص فيه اصلا یکی اون مسائل و وقایی که اصلا در اون رابطه نصی وجود ندارد و ما فيه نص غیر قطعی دوم که در اون رابطه نص هست اما اون نص غیر قطعی است حالا یا در دلالتش غیر قطعی است یا در ثبوتش یا در دلالتش یا در ثبوتش ولا اجتهاد ما فیه نص قطعی اما اجتهاد وجود ندارد در اون مسائل و وقایعی که در اون رابطه نص قطعی وجود دارد پس اون عنوانی که آورده بود اون مسائلی که اجتهاد درشون جاری است جایز است کدوم مسائلی هستند تا اینجا کار اون پاسخ داد تا اونجا کار چکارش کرد که اجتهاد در چی اموری جریان داره و جائزة أهلية الاجتهاد أو ضوابطه وشروطه أهلية اجتهاد يا ضوابط اجتهاد وشروط اجتهاد ليس للاجتهاد كما يظن حقا مشاء لجميع الناس ليس الاجتهاد كما يظن حقا مشاء لجميع الناس میگه اجتهاد آنطور که گمان برده می شود حقی مشترک تقسیم نشده ای بین تمام مردم نیست مشاع یعنی اون که مشترک باشه اما تقسیم هم نشده باشه یک اصطلاح فقهی این خب میگه اجتهاد آنطور که گمان برده میشود حقی مشاع برای تمام مردم نیست که همه مشترک باشند و هنوز تقسیم نشده باشه که همه بتونن به شکل مساوی از اون چیکار بکنن استفاده کنند یتجرع علیه کل انسان جرأت کنه بر این اجتهاد هر انسانی وإنما هو اختصاص دقيق جدا لا يتهيأ إلا لفئة قليلة من العلماء البارعين الذين استكملوا أوصافا معينة تؤهلهم لاستنباط الحكم الشرعي من دليله وتقتضيهم بذل أقصى الجهود العلمية للوصول إلى الحكم من دليله وتتوافر لديهم ملكة أو قدرة على فهم الحكم الشرعي من نطاق واسع في الشريعة لذا اقتضى الاجتهاد ككل اختصاص علمي في الدنيا ضرورة توافر شروط معينة يمكن إيجازها فيما يلي میگه اجتهاد آنطور که گمان برده میشه حق مشایی برای تمام مردم نیست که هر انسانی بر اون جرأت بکند بلکه یک تخصص بسیار دقیقی است که فقط برای گروه کمی از علمای خبره فراهم است اونهایی که اوصافی معین رو درشون کامل هست که اون اوصاف معین اهلیت میدهد این مجتهدین رو برای استنباط حکم شرعی از دلیلش و اقتضا میکند آنان را بخشیدن تمام تلاش علمیشون رو برای رسیدن به حکم از دلیلش و کاملا وجود دارد در نزدشان ملکه یا قدرت بر فهم حکم شرعی از نطاقی واسع در شریعت لذا اقتضا میکند کند اجتهاد مانند هر تخصص علمی دیگه در دنیا ضرورتا موجود شدن کامل شرایطی مشخص رو که اون شرایط ممکن هست خلاصه کردنشون در موارد زیر میگه اجتهاد به مانند هر تخصص علمی دیگهی در دنیا ضرورتا کامل بودن یک شرایطی خاص رو اقتضا میکنه که اون شرایط مختصر به شکل مختصرا در امور زیر میاد یک ان یکون الانسان على علم و کافیه کافیت باللغة و خواصها فی افاده المعانی یک انسان بر علم و درایت کافی باشد به زبان عرب و به ویژگی های زبان عرب در رساندن معانی چه معانی رو افاده می میکنند لأن مهمة المجتهد النظر في النصوص الشرعية الواردة بلغة العرب في القرآن والسنة النبوية زیرا وظیفه مجتهد نگریستن در نصوص شرعی است که با زبان عرب وارد شده اند در قرآن و سنت نبوی ولا يتوافر العلم باللغة إلا لمن كان له, له, له اطلاع واسع على آدابها وفنونها وألومها وأساليبها شعرا ونثرا وخطابة وغيرها و متوفر نيست موجود نيست علم به زبان عرب مگر برای کسی که اطلاعی واسع بر آداب اون و فنونش و علومش و اسلوبهاش شعرا و نصرا و خطابتا و دیگر چیزها دارد پس علم به زبان وجود ندارد الا متوافر نیست کامل نیست وجودش مگر برای کسی که اطلاعی واسه بر آداب اون زبان فنون اون زبان علوم اون زبان اسلوبهاش چه در شعر چه در نصر چه در خطابه و غیر از آن دارد خطابه دیگه سخنرانی میشه سخنوری میشه ببین این که بتونه غیر عرب حرف بزنه این نمیتونه ولی چون این خودش این حرف زدن یک ملکه دیگه نیاز داره ولی باید ویژگی های زبان عرب رو لازم بلاغی و نحوی و صرفی بدونه که چه معانی رو میرسونن یکی رو شما مثلا میبینی بر اینا پول پوله ولی چون تو کشور عربی نبوده و اطرافیانش حرف نزنن میبینی اون لحظه که میخواد حرف بزنه لغتی فورا تو ذهنش نیاد لغت رو میدونه هزاران کتاب رو میتونه ترجمه کنه ولی موقع حرف زدن که میاد از بس حرف نزده این ملکه ذهنش نیست آوردن لغات ملکه ذهنش نیست نمیتونیم ما اینو خود تکلم و مخصوصا سری براش شرطی قرار بدیم ولی باید لغت عرب رو به خوبی تسلط داشته باشه از لحاظ فنون مختلفش فهو یصبح ذا ذوق وحس مرهف بها يفهمها كما كان العربي يفهم لغته بالسليقة والأصالة پس همچنین شخصی دارای ذوق و حس و حسی رقیق باریک میگردد آه، میگن ذوق داره درش حس داره میفهمد اون زبان عربی رو یفهموها ببینید میفهمد زبان عربی رو همانطور که خود شخص عربی العربی اینجا شخص عربی هست همانطور که میفهمد زبان عرب را شخص عربی اصالتا و طبیعتا اصالتا و چی؟ طبیعتا پس این شرط اول شد سلیقه به معنی طبع سرشت خوی دو ان عالمان عالما به علم اصول الفقه دومین شرط مجتهدینه که عالم بعلم أصول فقه باشه لأنه إماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه بنائه بسبب كون الدليل التفصيلي الدال على الحكم الشرعي واردا بكيفية معينة من الأوامر والنواهي والعمومات والخصوصات والإطلاقات والتعقيدات ونحوها مما يحتاج عند الاستنباط لمعرفته وحكم كل نوع وطريقته في إفادة المراد وهذا مجال لا يحسنه إلا القلة النادرة من العلماء میگه دو عالم باشه به علم اصول فقه زیرا ستون اجتهاد است اساسی است که ارکان بنای اجتهاد بر اصول فقه بنای می کند به سبب اینکه دلیل تفصیلی دلالت بر حکم شرعی می کند به سبب بودن دلیل تفصیلی که دلالت بر حکم شرعی می کند وارد شده است با کیفیتی مشخص و خاص دلیل تفصیلی که دلالت بر حکم شرعی میکنه با کیفیتی معین از اوامر نواهی عمومات خصوصات مطلقها مقیدات وارد شده است بله که این نوع چیزا نیازمندند هنگام استنباط مما يحتاج عند الاستنباط لمعرفته و حکم كل نوع و طریقته فی المراد از اون چیزایی هستند که هنگام استنباط نیاز به شناختشون داره نیاز به چشون داره؟ و شناخت حکم هر نوعی و روشش در افاده اون مراد اینی که مراد از امر چه هست مراد از نه چه هست مراد از عموم خصوص مطلق ها مقیدات چه هست اینجاست که مجتهد هنگام استنباط نیازی به شناخت اینا داره و اینا کجا بحث میشن در اصول فقه کجا بحث میشن در اصول فقه وهذا مجال لا يحسنه الا القلة النادرة من العلماء و این مجالی است که به خوبی نمیداند آن را مگر اندکی مگر اندکی نادر از علما اندکی نادر از تعداد کمی از علما جان چرا نیست دنیا به بزرگی هست ولی هستند افرادی لغت عربیشون هم قویه و اصول فقه هم وارده حالا بریم شرایط دیگر هم بخوریم هنوز زیادن شرایط سي أن يكون عالما بآيات الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم عالم باشه بآيات شرعی که در قرآن الكريم به بأن يعرف معاني الآيات لغة ای که معاني آیات رو لغة بداند ای معرفة معاني المفردات وتراكيب الجمل و وخواصها في إفادة المعنى يعني شناخت معانی مفردها و جمله های مرکب عربی و خواصشون رو در رساندن معانی که این جمله ها و مفردها چه معانی رو میرسونند چه ویژگی دارند و ان یعرف معانیها شرعا و شرعا هم معانیشون رو بداند بأن يعرف العلل والأسباب الداعية لتشريع الأحكام وأوجه دلالة اللفظ على المعنى من عبارة وإشارة ودلالة واقتزاء ومنطوق ومفهوم وأقسام اللفظ من عام وخاص ومشترك ومجمل ومفسر وغيرها و بداند معانی اون مفردات و مرکبات رو شرعا به گونه ای که بشناسد علل و اسبابی رو که سبب قانونگذاری احکام شدند ادعیه یعنی سبب یعنی انگیزه و وجه دلالت لفظ بر معنا رو عبارت اشارت دلالت و که قبلا خوندیم در بحث قبلی اینو رو بداند منطوق و مفهوم و اقسام لفظ رو بدوند از عام بودن خاص بودن مشترک مجمل مفسر و چیزای دیگه که قبلا خوندیم و هذه الآیات لیست كثيرة ويمكن تصنيفها ومعرفة مجموعاتها بسهولة في العبادات والمعاملات والعقوبات وأحوال الأسرة وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول والأفراد في الداخل والخارج إن آيات میگه زياد نيستان ممكن از تصنیف این آیات و شناخت بالراحة در عبادات، معاملات، عقوبات، احوال خ... حالات خانواده و رابطه دولت اسلامی با دول دیگر و افراد چه در داخل و چه در خارج پس این آیات شرط سوم اینه که میگه آیاتی که مرتبط به احکام هستن و در قرآن اومدن اون آیات رو چکار بکنه؟ بدونه شرط چهارم ان یکون على علم به احادیث الاحکام لغتا و شریعتا اینجا شرط چهارم اینه که علم داشته باشه به احادیث احکام لغتا و شریعتا کما هو الشعن فی القرآن الكریم همانطور که شعن چگونه بود در قرآن کریم همانطور که در قرآن کریم باید معانی مفردات و تراکیب جمله های عربی و خواست شنو در رساندن معانی میدونست اینجا هم باید در بحث حدیث احادیث احکام بلد باشد و یزاد هنا ضرورت معرفت سند الحدیث اینجا یه چیزی دیگه اضافه میشه جدای بر شناخت معانی اینجا سند و هم باید بشناسه اضافه میشه اینجا یعنی در قسمت حدیث اضافه بر قرآن چون در قرآن دیگه سند متواتر بود دیگه نیازی به بررسی سند وجود نداشت اما در حدیث میگه اضافه میشه ضرورة شناخت سند حديث وهو طريق وصوله إلينا من تواتر وشهرة وأحاد وإن سند حديث همون راه رسیدنش به ما هست که متواتر هست مشهور هست و هست و معرفت حال الروات من جرح و تعدیل و شناخت حال راویان از مجروح بودن و تعدیل لیعرف الصحیح من الضعیف تا صحیح رو از ضعیف بشناسد ولقد أصبحت أحاديث الأحكام معروفة ومجموعة في مصنفات مشروحة مشهورة ومشروحة ومبوبة أحاديث أحكام بيجي معروف حسن وجان جمع در تصنيفات مشهور بشرح شرح و بابندی مانند كتاب سبل السلام السناني ونيل الاوتار الشوكاني خب ابنة الأحكام فقط چون مال بخارج و كامل نيست جان؟ این سبول السلام کتاب شوکای سنانیه وال امیر سنانیه شرح, شرح بلوغ المرامه شرح بلوغ المرامه شوکان سنانیه و نیل الاوتار هم مال استاد شوکانیه یعنی منظورش اینه که نه اینه که هرچه اینا از اون حدیث برداشت کردن میگه ولی این احادیث در این کتاب جمعت خود مواد احادیث در این کتاب چی هست؟ بله عمدت الاحکام نه فقط مال بخاری مسلمه این یعنی کتاب دیگه احکام رو دونه آورده بلوغ المرام بلوغ المرام از تمام کتاب آورده ولی بازم کامل نیست لذا شرح شرحش رو اسم برتا خودش والعلم بالقرآن والسنة يتطلب معرفة الناسخ والمنسوخ منهما علم بالقرآن والسنة معرفة شناخت الناسخ ومنسوخ رو طلب میکنه حتى لا يعتمد المجتهد على المنسوخ المتروك مع وجود الناسخ تا مجتهد اعتمادش در استنباط بر منسوخ متروك نباشه با وجود ناسخ فيؤديه فيؤديه اجتهاده الى ما هو باطل در نتیجه اجتهاد سبب بشه اجتهادش منجر بشه به چی؟ به باطل دیگه علم به قرآن و سنت طلب میکنه شناخت ناسخ و منسوخ رو تا یک زمانی مجتهد بر منسوخ متروک اعتماد نکرده باشد با وجود ناسخ در نتیجه اجتهادش منجر به چه بشه؟ به باطل بودن اجتهادش به باطل کشانده بشه و یکفی رجوع لبعض المؤلفات فی هذا کافی است رجوع البته در رابطه با ناسخ و منسوخ به بعضی از های تعلیف شده در این مورد كالناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس النحاس يا النحاس نحاس نحاس نحاس نحاس نحاس نحاس نحاس نحاس میشه همون فلز یکی از فلزات دیگه بله و کافیس رجوع کردن به بعضی از کتابهایی که تعلیف شدن در این رابطه مانند ناسخ و منسوخ در قرآن مال ابی جعفر نحاس چون این اسم مبالغه هست و مشکل الاثار لتحاوی و مشکل الاثار امام تحاوی پنج لابد من معرفت مسائل الاجماع و مواقعه پنجمین شرط اینه که مسائل اجماع و جاهای اجماع رو بشناسد مجتهد حتی لا یفتی بخلافه على النحو المبین في بحث الاجماع تا یه زمانی برخلاف اجماع فتوایی نداده باشد بر همون شکلی که در بحث اجماع بیان شد به همون شکلی که در بحث اجماع چی شد شش معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبرة وإلل الأحكام ومصالحها أو طرق استنباطها من النصوص الشرعية ومراعاة مصالح الناس ومقاصد الشريعة وأصول الشرع الكلية مع اطلاع الكافي على وقائع أحوال الناس ومعاملاتهم وتوافر الخبرة بشؤون الحياة لديهم لأن القياس قاعدة الاجتهاد والذي تبنى عليه أحكام كثيرة تفصيلية خب شش من شرط وآخر شرط كاورد أس شناخت وجوه قياس شرائطه معتبر قیاس علل احکام و مسالک علل یا طرق استنباط آن از نصوص شرعی و مراعات و مصالح الناس و مراعات مصلحت های مردم و مقاصد شریعت و اصول کلی شرع همراه با اطلاع کافی بر وقایه احوال مردم معاملاتشون رفتارشون و وجود تخصص در شؤون زندگی در نزد مردم لأن القياس قاعدة الاجتهاد بجزية قياس قاعده اجتهاد است والذي تبنى عليه احكام كثيرة تفصيلية و احکام زیاد تفصیلی برش بنا میشه ولا يمكن القياس الا بمعرفه علت الحكم لتطبيقها على الوقائع التي لا دست فيها ممکن نیست قیاس مگر به شناخت علت حکم برای مطابقت دادنش بر اون وقایعی که در اون رابطه نسی وجود ندارد ولا يصح فهم القياس بالمعنى الضيق القائم على الحاق ما لا نس فيه على ما فيه نس خاص و صحیح نیست فهم قیاس به معنای تنگی که به معنای تنگی که قائم هست بر الحاق کردن آنچه که در اون رابطه نس وجود ندارد به آنچه که در اون رابطه نس خاص وجود دارد و انما یفهم بالمعنى الاوسع الشامل للاخذ بالرأي الصحيح المتفق مع مبادئ الشريعة وروح التشريع پس گفته بود صحیح نیست فهم قیاس به معنای تنگش و اینجا ادامه میده بلکه فهمیده میشه با معنای وسیعش که شامل هست للاخذ بالرأي صحیح برای گرفتن رأی صحیح اون رأی صحیحی که اتفاق دارد با مبادع شریعت و روح شریعت ولا یصادم اصلا تشریعیا و در تضاد نیست و در تصادم نیست با اصلی شرعی و یعمل بمقتضى المصلحة المنسجمة مع المصالح التي بنيت عليها احکام الشریعه و عمل کرده میشه به مقتضای مصلحتی که انسجام دارد با مسلحت هایی که بنا شدند بر آن احکام شرعی اینجا برای قیاس که گفته بود شناخت وجوه قیاس نیاز هست توضیحی داد که کدوم قیاس و کدوم نقیاس متوجه شدید؟ که اینا رو قبلا البته برای فهم این مطلب این تکه باید رجوع بشه به کجا؟ به بحث قیاس میگه صحیح نیست فهم قیاس به معنای تنگی که اون معنای تنگی اینه که ما بیایم ملحق کنیم آنچه را که در موردش نس نیومده به آنچه که در موردش نس خاص اومده بلکه فهمیده میشه با اون معنای وسیع شاملی که گرفته میشه رأی صحیح زمانی که اون رأی متفق باشه با چه با مبادع شریعت با روح شریعت و در تضاد نباشه با اصل با اصلی از اصول قانونگذاری و الى آخر و یحسن دراسة معطيات الاجتهاد و اصوله و ضوابطه و قواعده في علم الاصول والتنبه یاتی میگه زیباست یا پسندیده است یادگیری و خواندن اصل و ریشه اجتهاد و اصول و ضوابط و قواعدش در علم اصول و آگاه شدن به امور زیر آگاه شدن به مسائل زیر میگه پسندیده هست اولا الاجتهاد فرض و المجتهد ماجور اجتهاد فرض هست ومجتهد أجر میبرد أوجب القرآن الكريم الاجتهاد في آيات كثيرة منها قوله تعالى قرآن کریم اجتهاد رو در آیات زیادی واجب گردانیده است از جمله انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ما کتاب را بر تو نازل گردانیدیم به حق تا میان مردم حکم کنی به آنچه که الله تو را نشان داده است و قوله سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبار بگیرید عبرت بگیرید ای اولو الابصار وصرحت السنة ترغيبا في الاجتهاد بأن المجتهد مأجور في جميع الأحوال فإن أصاب فله أجران أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة فيه وصراحة بيان كارداس سنة تشويق كنا تشویق با اجتهاد که مجتهد معجور هست پاداش میبرد در تمام حالاتش اگر اجتهادش درست در اومد پس براش دو اجر هست اجری که به خاطر اجتهادی که کرده است و اجر دیگر به خاطر اینکه اجتهادش درست در آمده است و این اخطا فله اجر واحد على اجتهاده و اگر خطا کرد یک اجر داره بر اجتهادش چون رفته زحمت کشیده با این انگیزه که دین الله رو توضیح بده احکام رو برای مردم بیان کنه با اون ابزارهایی که یک مجتهد نیاز داشته اومده تلاش کرده منتها حکمش وفق مراد خدا نبوده است به این خاطر یک شو میبره یک شو میبره قال نبی صلی الله علیه وسلم پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم فرموده است اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران و اذا حکم فاجتهد ثم اخته فله اجر زمانی که حاکم حکمی کرد پس اجتهاد کرد و اجتهادش اصابت کرد درست در اومد پس برای او دو اجر هست و زمانی که حکم کرد و اجتهاد کرد و اجتهادش خطا شد او دو اجر دارد او یک اجر دارد این حدیث به ما اینو میگه که مجتهد اشتباه میکنه مجتهد اشتباه میکنه و خود و خود صدر امت اسلام بر این باور بودند شما میبینید تمام ائمه بزرگوار اهل سنت شاگردانشون نظر اونا رو نپذیرفتن اگر اجتهاد همیشه درست می این حق رو که میرفتند اجتهاد دیگه ای صادر میکردند چرا؟ چون اجتهاد اول دیگه درست بود ولی این اینی که شاگرد خودش رو اینجوری تربیت کرده که میبینید در بسیاری از مسائل بر نظر استاد باقی نمیمونه معنیش این حرفه که هر مجتهدی بغیر از انبیا که خب اون داستانش جداست اون وحی براش میاد هر مجتهدی احتمال اشتباه در نظرش وجود دارد و این تعصبی که متاسفانه متاسفانه امروز امت اسلام گرفتار شده است با این تعصبی که همدیگه رو این همه مردود میدونند این خیلی خطرناکه ببینید اینجا دو مسئله خطرناک وجود داره یکی تعصب پیروان مذاهب که بر این باورن عملا ببینید اگر زبانن نه ولی عملا بر این باورن که مشتهد ما هیچ خطایی نداره یکی خطرناک است کار اون گروهی که به جای این که بیاد اجتهاد مجتهدین رو مرجوح بداند مستقیما شخصیت مجتهدین رو چکار میکنه؟ زیر سوال میبره این هم خیلی خطرناک و امت اسلامی خدا را شکر در طول تاریخ اقلا و تحصیل کرده ها و باسوادایی داشته است که اصلشون بر همین بوده است چون میدانستند که خود شریعت مجتهد رو پاداش داده است ولو اینکه اجتهادش به خطا رفته است لذا میبینیم که بر علیه مجتهدین هیچ موقع کتاب ننوشتند شده است که یک مجتهدی بیاد بگه رای فلان مجتهد مرجوح است و رای اون یکی دیگر چه است راجع است ولی نشده است که به خاطر اجتهاد مجتهد خود مجتهد رو چکار کند ادبی در حقش کرده باشه یا اونو بی احترامی کرده باشه ردش کرده باشه این چیز وجود نداشته ولی متاسفانه امت الان از اون جایی که زمان رو دادن دست افرادی که هنوز عربی رو از غیر عربی تشخیص نمیدن گروه گروه شدن اونی که به یک مجتهدی تمایل دارد مجتهد دیگر رو ببینی که چیکار میکنه کلا از ته از شخصیت شخصیتشو خراب میکنه و انا لله و انا الیه راجعون در این رابطه باور بفرمایید این روندی که الان در واتساپ ها و تلگرام های دام داره خطرناک است و چه بسا نتایج بدی رو میتونه در آینده داشته باشه خب پس تا اینجا کار خوندیم فمن, فمن توافرت فيه أهلية النظر والاجتهاد اجتهد وعمل بما غلب على ذنه لأن العمل بالظن الراجح أمر واجب ومن لم يكن أهلا للاجتهاد قلد المجتهد وعمل بفتوه پس هر کسی که در اون شخص اهلیت نظر و اجتهاد درش وجود دارد اجتهاد میکنه و عمل میکنه به آنچه که غالب گمانش هست غالب زنش هست زیرا که عمل به زن راجه به زن غالب امریست واجب و هر کسی که اهلیت اجتهاد رو ندارد و هر کسی که اهل اجتهاد نیست مجتهد رو تقلید میکند و به فتواش عمل میکند زیرا تنها را لانه الطريق الوحيد الذي يعلم بواسطته احكام الشرع زیرا این تنها راهی است که به واسطش احکام شرع دانسته می قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید ببینید اهل ذکر هیچ زمان علمای بزرگ اونایی که اهل علم بودند اعتبار داشتند اهل ذکر رو محصور نکردند امام شافعی اهل ذکر بوده امام ابو اهل ذکر بوده امام احمد حنبل اهل ذکر بوده و همچنین امام مالک ولی تمام اهل ذکر اینا نبودند الحمدلله اصولی که علما نگاشتن به گونه بوده است که این ظرفیت عالم سازی رو در طول تاریخ داشته است و در طول تاریخ ما اهل علم و اهل ذکر داشتیم اینی که ما بیایم اهل ذکر رو منحصر به دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر بکنیم این هم کار درستی اصلا نیست قرآن میگه اهل ذکر رو از اهل ذکر بپرسید و خودش نیومده تعیین میکنه فقط اهل ذکر اینه یا اونه یا اونه بله ثانیا تجزع الاجتهاد پس مسئله دیگه ای که شناختش پسندیده است این است که جز جز بودن اجتهاد جز پذیری اجتهاد أي الاجتهاد والتخصص في بعض المسائل دون البعض یعنی اجتهاد کردن و تخصص داشتن در بعضی از مسائل و غیر از بعضی از مسائل یعنی در بعضی دارد و در بعضی ها دیگر ندارد منظور از تجزع اجتهاد اینه یعنی میبینید در جزئی از مسائل مجتهده ولی در مسئله دیگر در فنی دیگر آه مجتهد نیست كالاجتهادات في موضوعات الفرائز او العقوبات او المعاملات المدنية دون غيرها مانند اجتهاداتی که در موضوعات فرائز میراث عقوبات معاملات مدنی اه، هست نه مسائل دیگر مع تعافر ملكة الاجتهاد في جميع المسائل با وجود ملکه اجتهاد در تمام مسائل وجود ملکه اجتهاد متوافر هست درش وجود داره در تمام مسائل بله حالا ببینیم که ادامه بحث آیا این تجزع اجتهاد چطوری هست و نیست یارا اکثر العلماء انه یجوز تجزع الاجتهاد بمعرفة ما يتعلق بمسألة و ما لابد منه, منه فیها. وإن جهل ما لا تعلق له بها في بقية المسائل الفقهية میگه اکثر علما نظرشون بر این هست که جایز است تجزع اجتهاد تجزع اجتهاد یعنی شخصی مثلا در میراث مجتهد باشه اما در صوم مجتهد نباشه پس میگه بر این نظرن اکثر علما که جایز است تجزع اجتهاد به شناخت آنچه که تعلق به مسئله ای دارد و و ما لابد منه فیها و آنچه که ناچارن درش باشه پس جایز از تجزع همون جز جز میدن اجتهاد به شناخت آنچه که متعلق به اون مسئله هست و اون چیزایی که ناچارن در اون مسئله هستند أقول مسألة دانستن وإن جهل ما لا تعلق له بها في بقية المسائل الفقهية اگرچه که مجتهد جهل داشته باشه اون چیزایی رو که متعلق به اون مسئله نیستن نانه به میراث میراث درش اجتهاد داره و مسائل دیگه رو که متعلق به میراث نیستن درشون جهل داره اکثر علما اینو جایز میدونن لأن اعمال ملكة الاجتهاد في جميع المسائل والاجتهاد الفعلي فيها امر غير مطلوب لدى جميع العلماء زيرا اعمال كردن ملکه اجتهاد در تمام مسائل و اجتهاد فعلي در اون امری غیر مطلوب در نزد تمام علماء دیگه زیرا اعمال کردن ملکه اجتهاد در تمام مسائل و اجتهاد کردن فعلی عملی در اونها امریز غیر مطلوب در نزد تمام علما فكان المجتهد يسأل عن كثير من المسائل فيجيب عن بعضها ويسكت عن بعض الآخر میبینی که مجتهد از مسائل زیادی پرسیده میشه بعضی از اونها رو جواب میده و بعضی دیگه چکار میکنه سکوت میکنه و اما القائلون بانه لا يتجزأ فأرادوا أنه لا يتصور توافر ملكة الاجتهاد إلا بالقدرة على الاجتهاد في جميع المسائل أما أولهاي كقائل برينا كي اجتهاد تجزء نداره جز جز نیست یعنی باید تمام مسائل مجتهد باشی نمیتونی در جزء میراث باشی یا در نمیدونم سلات یا در صوم یا در مسائل دیگر و و فلان اما اون قائلونی که میگویند که جایز نیست تجزع و اجتهاد منظورشون این هست که متصور نمیشود شود وجود ملکه اجتهاد مگر بر توانایی بر اجتهاد در تمام مسائل اونا میگن نمیتونه ملکه اجتهاد رو داشته باشه مگر اینکه در تمام مسائل باشه داشته باشه مجتهد باشه بله لأن الاجتهاد ملكة وأهلية يقتدر بها المجتهد على فهم النصوص زيرا اجتهاد ملكة و كي ميتوانت که میتواند با آن مجتهد بر فهم منها واستنبات أحكام الشرعية النصوص واستنبات الحكم فيما ما لا نفس فيه واستنبات كاردن کردن درون مسائل كدرشون درون رابط الناس در مبادئ الشریعه وروح التشريع العامه وفهم فهم مبانی و روح عمومی قانون گذاری و هذه الملک ملکتو لا تتجزع و میگویند این گروه که این ملکه جز جز نمیشه کتوافر البلاغه مانند کامل بودن بلاغه متوافر بودن بلاغه لا يكون الانسان بلیغا حتى يتقن فنون الكلام میگن که انسان بلیغ نیست تا تمام فنون کلام رو به خوبی بداند و هذا الكلام صحیح میگه و این سخن درست است و این سخن چه است؟ البته این کلامو از اصول دیگه داره نقل میکنه میگه و این سخن صحیح است و هو لا فی فی و الحقیقتی مع کلام اکثر العلماء اکثریت العلماء اما میگه در جوهر و در حقیقت این سخن این گروه دوم با سخن اکثر علما منافات نداره میگه اونا هم میگه موقعی میگن آقا اون ملکه رو داره اون ملکه رو داره اما عملا در اون موقع دیگه اجتهاد نمید ثالثا سومین مسئله ای که شناختش خوب هست تغییر الاجتهاد و نقضه تغییر کردن اجتهاد و نقض اجتهاد یجوز للمجتهد نظریا تغییر اجتهاده جایز برای مجتهد نظری نه فعلی تغییر دادن اجتهادش نظری دیگه چطور یعنی قبول نظری رو قبلا داده سر جاشه فعلا عملا فتوای چیزی داده اون سر جاش میگه ولی بیاد نظرشو در مسئله دیگه چیکار کنه تغییر میده جائز از برای متهم نظریا تغییر و اجتهاد تغییر دادن اجتهادش فیرجع فيرجع عن قول قاله سابقا پس برمیگردد مجتهد از سخنی که اونو قبلا گفته است از فتوایی که اونو قبلا داده است بله لأن مناط الاجتهاد هو الدلیل زیرا سند اجتهاد همون دلیل است مناط و مسلک اجتهاد همون دلیل است فمتى ظفر المجتهد به وجب عليه الأخذ بموجبه لظهور ما هو اولا بالاخذ به ولانه اقرب الى الحق والصواب دیگه منات اجتهاد دلیله هرگاه مجتهد پیروز شد یعنی اون دلیل و یاد واجب است بر مجتهد که به موجب اون دلیل کار کند که به موجب اون دلیل چکار کند استنباط کند به خاطر ظاهر بودن آنچه که اولاتر هست گرفتن به آن و نزدیکتر هست به حق و به ثواب پس میفرماید جایز است برای مجتهد نظریا تغییر اجتهادش چی؟ نظرم پس برمیگرده از قولی که قبلا او رو گفته است نظری که قبلا داشته است زیرا منافع اجتهاد دلیله و هرگاه دلیلی برای مجتهد ظاهر شد واجبه که به موجب اون دلیل فتوا بده واجبه که به موجب اون دلیل چی کنه قبلا بررسی کرده با توجه به دلیل به اون نتیجه رسیده حالا که به نتیجه دیگه رسیده واجب است که تابع دلیل باشه تابع چی باشه؟ دلیل باشه هرگاه که مشتهد به اون دلیل دست یافت واجب برش که به موجبش عمل کنند به خاطر اینکه ظاهر شده است الان اون چیزی که گرفتن به اون اولاتر است قبلا یک دلیلی داشته یه حکمی داده الان دلیل براش ظاهر شده که آقا این چیزه حالا براش یه چیزی ظاهر شده است که اولاتر هست که بهش بگیره اولاتر هست که بهش چیکار کنه بهش عمل بکنه اونو بگیره و نزدیکتر به حق و ثواب هست لذا واجب است که اجتهادشون تغییر لكن القاعدة لكن قاعده الاجتهاد لا ينقض بمثله مختصة بالعمل اما این قاعده که میگه اجتهاد با مثل خودش ناقض نمیشه یعنی اجتهاد با اجتهاد ناقض میشه نمیشه یعنی یعنی یعنی لا لا فرقی نداره یک الان الان توضیح داد که جایزه نظرا مشهد از نظرش بر بگرده حالا که اینو میگه پس این قاعده ضروره با توضیح چون ظاهرا این قاعده در تضاد با حرف قبلیشه چون مگه قاعده چی میگه قاعده میگه که اجتهاد با مثل خودش باطل نمیشه نقض نمیشه این لا ینقومون شما تو ذهنتون نیست من این لحظه اصلا چی ندارم اه ينقب ينقب عيونا آره لا نیست مطمئن نیست ما موسا ذهن تو چند ثانیه به بگیر چی میگی؟ بله یعنی خضوع نه قضا ماضیشه یعنی خضوع فیل مزاریش مزارشه نه نه باب انفعاله من چیز دیگه نمیشه باب انفعال لازمه باشه ولی این لا ینقضه الاجتهاد لا ينقض بمثله اجتهاد باطل نمیشه نقض نمیشه با مثل خودش یعنی با اجتهاد مثل خودش خب این پس قاعده میگه مختصتون بالعمل و فی مجال القضاء میگه این مختص به عمله اون نظری نیست و در مجال قضاوته فلو اجتهد مجتهد فی مسئله ظنیت اگر اجتهاد کرد مجتهدی در مسئله زنی و عامل به مقتضا اجتهاده و به اون مقتضا اجتهادش عمل کرد او حکم فیها بالحکم الذي اداه الیه اجتهاده لكونه حاكما ثم عرضت عليه في المستقبل واقعة أخرى مشابهة لما سبق فأداه اجتهاده إلى حكم آخر فلا ينقض حكمه فلا ينقض حكمه حكمه السابقة دقت کنید ميجي اما قاعده اجتهاد ناقض نمي شود با مثلش ناقض نمیشه چی؟ اگر اینو به باب انفعال باب افعال بگیریم چطور میشه حل ها باب انفعال شو داریم مثلا بله تو ذهن من که نیست ذهن کسی از شما هست آه؟ خب، معنیشو میگم کاری به معنیش نداریم ما کاری به چش داریم همین باب مجردش بهتره پس الاجتهاد لا ينقض بمثله اجتهاد باطل نمیشه به مثل خودش حالا معنیش میکنی اما قاعده ای که میگه اجتهاد باطل نمیشه با اجتهاد به خودش میگه مختص به عمل کردنه و در مجال قضاوته اگر اجتهاد کرد مجتهد در مسئله زنی و عمل کرد به مقتضای اجتهادش یا حکم کرد در آن به حکمی که او حکم فيها بالحکم الذي اداه اليه اجتهاده لكونه حاکما. بله یا حکم کرد در اون مسئله به حکمی که اجتهادش حکم کرده است به خاطر اینکه حاکم بوده است به خاطر اینکه چی بوده است حاکم بوده است سپس آینده مسئله مثل همون براش پیش اومد و اجتهادش سبب شد که حکم دیگری داد و اجتهادش سبب شد که حکم دیگری داد فلا ينقض فلا ينقض حکمه السابق اگر من اونجا باب افعالش کردم یعنی فاعل و چیزی دیگه در نظر گرفتم پس الان اینجوری معنیش میکنیم پس میگه باطل نمیشه حکم قبلیش اون حکمی رو که در قضاوت قبلا داده است که آقا تو میراث گیرت نمیاد الان امروز برای شخص دیگه به این همون مسئله پیش اومده میگه آقا تو گیرت میاد حالا که درست اجتهادش تغییر کرده ولی اون اجتهاد قبلیش باطل نمیشه پس فلا ینقض حکمه السابق پس باطل نمیشه حکم گذشتش کما لا یجوز لمجتهد آخر لمجتهد آخر خالفه فی اجتهاده ان ینقض حکمه خب اون موقع باید چیش کنیم دیگه مزیدش کنیم اونجا هم همین مسئله پیش بیاد اگه باب افعالش بگیریم ولی باب افعال من ندیدم که این زیاد پیش بیاد بله بله این چه هم میاد خود یعنی خضوع چه هم میاد متعدی میاد پس اینجوری معنیش میکنیم اینجا دوباره دقت کنید دقت داشته باشید لكن القاعده الاجتهاد لا يلقب بمثله اجتهاد باطل نمیشه با اجتهادی مثل خودش مختصة بالعمل وفي مجال القضاء فلو اجتهد مجتهد في مسألة ذنية اگر این قاعده میگه مختص به عمل هست و در مجال قضاوت هست اگر اجتهاد کرد مجتهد در مسئله زنی و عمل کرد به مقتضای اجتهادش یا حکم کرد در اون مسئله به حکمی که اجتهادش بهش گفته بود اجتهادش سبب شده بود به خاطر اینکه حاکم بود سپس مسئله دیگر برش پیش اومد عرضه شد که مشابه به مسئله قبلی بود و اجتهادش اینجا سبب شد حکمی دیگر بده و اجتهادش اینجا سبب شد که چکار کنه حکمی دیگر بده فلا ينقض حکمه السابقه این اجتهاد دوم اون حکم قبلیش رو باطل نمی کند همانطور که جایز نیست برای مجتهد دیگر که مخالفتش رو کرده است در اجتهادش که حکمش رو باز هم باطل کنه كما لا یجوز لمجتهد آخر خالفه فی اجتهادی ان ینقض حکمه همانطور که جائز نیست برای مجتهدی دیگر که با مجتهدی دیگر مخالفت کرده است در اجتهادش که حکم اون مجتهد رو چکار کنه باطل بکنه طبق این قاعده طبق این قاعده بله بله بله لأن الاجتهاد الثاني ليس بأرجح من الاول زیرا اجتهاد دوم ارجحتر از اجتهاد اول نیست الاجتهاد لا ينقض بمثله الاجتهاد لا ينقض بمثله بله ولا اجتهاد احد المجتهدين احق بالاتباع من اجتهاد الاخر واجتهاد يكي از مجتهدين حقدارتر به پیروی از اجتهاد شخص دیگر نیست ولأن نقض الاجتهاد يؤدي إلى زعزعة الثقة بأحكام القضاة وأن لا تستقر الأحكام وفي هذا حرج ومشقة فلسفة ديگر شو ذكر میکنه میگه و برای این که نقض کردن اجتهاد باطل کردن اجتهاد منجر میشه به ناآرامی اعتماد به حکم قاضیان سبب میشه که اون اعتمادی که مردم به حکمی که قاضیان داده اند اون اعتمادی که داشتن اون اعتماد بلرزه به هم بخوره الله تستقر الأحكام وأحكام ثابت نمونند وفي هذا حرج ومشقة در این هم حرج و مشقت وجود داره ويؤيد هذا الاتجاه أن سيدنا عمر رضي الله عنه قضى في مسألة إرثية ترك فيها شخص زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء بحرمان الإخوة الأشقاء من الميراث لكونهم عصابات میگه اتجاه رو تعيد ميكولاد این مسئله که سیدنا عمر رضی الله عنه در مسئله ارسی قضاوت کرد که در اون مسئله شخص فوت کرده بود ترک کرده بود یک شوهری مادر برادران مادری و برادران شقیقه شخص فوت کرده بود ترک کرده بود شوهر مادر برادران مادری و برادران حقیقی و شقیقی قضا به حرمان الاخوة الاشقا عمر رضی الله عنه قضاوت کرد که برادران شقیقه میراث نمیبرن لکونه عصبا چون و چیزی باقی نمیمونه بعد از اینکه اینا سهمی هاشون ببرن این تمام شد رفت باری دیگر همین مسئله پیش اومد باری دیگر همچنین مسئله ثم قضا بالمقاسمتی فی الثلث بین الإخوة و والإخوة الأشقاء بار بعدی قضاوتش فرق کرد قضاوت کرد مقاسمه کنند تقسیم کنند در یک سوم مقاسمه بشه بین برادران مادری و برادران شقیقه فرض کرد که آقا این شقیقه ها اصلا پدر ندارن ولی از لحاظ مادری که با اینا شریکن از لحاظ مادری که با اینا چیان شریکن در اون فتوای اولش ارثشون نداده بود بعدا شریک شد قال تلک على ما و هذا على ما نقی گفت اون تلکه اون فتوای قبلیمون بر اساس آنچه بود که ما قضاوت کردیم و این یکی بر اساس آنچه که ما الان قضاوت میکنیم فلم ینقض اجتهاده السابق فلم فلم ينقض اجتهاد اجتهاد السابق لا فلم بله فلم ينقض اجتهاده السابق و فیما فيما مضى بله اجتهاد قبلیش رو خراب نکرد و طور که رد بود اونو جاش گذاشت این بحثش روی اعرابش بود و درست آمدن معناش که یا ینقضو این خودش متعدیه اسم فاعلش میشه ناقص یعنی باطل کننده یعنی چی؟ باطل کننده چون اینجا حرکت نداده بود من فکر میکردم که این بادش تجدید داره چی داره؟ تجدید داره اگر تجدیدش میدادیم اون موقع که لازم میشد چی میشد؟ باب انفعال بودگی میشد؟ آره دیگه ولی بعدا توی جملات فیما بعد به این نتیجه رسیدیم که این همون نقضه یعنی قضو بوده تا اینجا کار کافی است موفق و پیروز باشید